Bəzi qardaşlar soruşmuşlar namazdan başlaması barədə. Mən də onlara yazsın problem olmaz ki, qorxudur. Yox, problem yoxdur. Deyinə ki, bizdə ə, rəsmi 10 elan ediblər və ya 9-u. Çünki dini idarə ilə də əlaqə saxladıq. Yəni, 9-u tuta bilərsiniz. Ona görə ehtimal çoxdur ki, biz 9-u tutacaq. Ne üçün? Həm rəsadxana özü də ə, artıq bildirib ki, yəni hətta deyiblər, ayın görsənmə saatın dəqiqəsini deyiblər, qeyd ediblər ki, 8 axşam görsənməlidir. Ona görə inşallah biz 9 oruç tutacaq inşallah və 8-i inşallah travih qılmaq olar, lazımdır, qadir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yəni, təbii ki, bu məsələ yenə deyirəm, bu məsələnin şirkini düzgün deyil, kim harada yaşayır, oranın getməlidir, bunu mən yox, bunu alimlərimiz deyib, aydın da qardaşlar, İndi görürsən ki, məsələn, bizdə iki günü təyin ediblər. Onu ya 9-u, inşallah biz də yeni daha əlaqə saxladıq. Ya 9-u tutmaq məsləhət gördü bizə. Bəs salam. Bu qədər. Bir də o e, şeyə qayıtma onlardan məqaləyə. Tərtib etdiyiniz məqaləyə. Ha, bu barədə danışdıq. Əlhamdülillah, yəni qardaşların hissini göstərilib, razılıq verib o məqaləyə. Rus dilində. Hə, o məqalə ruscadır, düz deyil. Hə, amma Azərbaycan tərcümə olunsa yaxşı olar. Yaxşı olar o məqalə. Orada görsənilib, görsədilib bəzi şeylər, əsaslar ki, bu bizim fikrimiz yox, bu alimlərin fikridir. Çünki özü də bilirsiniz ki, bu müəyyən dəstələr çıxıb indi moddur, dəbidir, biraz ərəb dili öyrənib, bir-iki dənə kitab oxuyub və ya bir-iki dənə saytə girib, hansısa fikri biraz əzbərləyib, 3-4 dənə, 5-6 dənə tema bu mövzudur. Onun ətrafında şişirtmək, onu, onun ətrafında fırlanmaq və hər kəs özünə tərəfdar yığır. Görürsən ki, hər tə, öz, kəs özünə tərəfdar yığır və nədəsə istəyirlərsə seçsinlər özlərini göstərmək üçün. Hamısı boş söhbətlərdir, əlhamdə bu. Və belə e, göstərirlər ki, gör ki, biz özümüzdən nə istəyirik və ya kimsə bizə deyib ki, belə deyil. Bu hamısı böhtandır, yalandır. Elhamdülillah, biz heç də özümüzdən demirik. Alimlərin dediklərini deyirik, möhtəbər alimlərimiz var. Möhtəbər alimlərimiz, elhamdülillah. Və heç bir məsələdə də biz alimlərə müxalif deyirik, elhamdülillah. Sadəcə ola bilər zahirən, hansı bir ümumi qaydalarda hansı bir alim belə desin, başqa alim belə desin. Biz hansısa alimin, məsələn, ola bilər, qaydasını deyək, o demək deyək, biz o birisinə müxalifik. Çünki onlar da bir-birlərini müxalif deyirlər. Sadəcə istilahda istilahi məna, məsələn, şəri məna verəndə ola bilər, o mənalar cürbəcür üslubda dilsin. Üslubda cürbəcür dilsin, bunda problem yoxdur. Lakin şərhdə ikisi də birləşir, əlhamdülillah. İkisi də birləşir. Aydındır.